irugarren atal bat da, eh, desentralizazioaren irugarren aktaren eh, barnean, iru testu proposatu dituzte sozialistek, eh, bat egielkargoen antolaketa, hori dola urte bat eterdi pasa bozkatua izan zena, bigarrena gehiago egizioen inguruan, eta hori gira gure kasuan akitania plus-plus hortan kokatua girela, limuzen eta poatu sarrant eskualdea ikin, eta irugarrena, beraz, notre legea, goi hauteskunde kampaina hontan kokatzen dena, eta azken bozka iraganen da hauteskunde kampainan biharamunian, de departamentua edo zoin gaien inguruan kapable zen diru laguntza baten uh, eh, emaiteat. Kompetentzia hori galduko du eta mm. eh, pixkat piskat berezituko da sozial ahloan, elkartasuna, elbarrituai laguntza eta bah, beraz ahlo hortan kokatuko da departamentua. Gure kasuan gogoetak eh, dira, be elkarko bakar horren lortzea, ahalik eta kompetentzi gehien ekartzeko uh, ipar euskal egi mailat eta ez bordalerat, diakinez berriz diot, akitania euskaldea ere edatu dela mhm. eta adibidez kolegioen kudeaketa eta ipatzen bali bada, portuen kudeak eta edo olako dosier potolo batzu eh, uste dut erronka nagusi batzu direla gure eh, eskualdea indako, eta justuki ez dira bordalera duan behar, baizik eta baiona edo emengo inguruetan